Ceturtā nodaļa Nākamajā rītā Roņa pamodās agri. Viņas tēvs jau sēdēja pie galda un ēd biesputru, bet ēšana vedās gausi. Sadrūms viņš virzīja lielo karotu pie mutes, dažbrīd aizmirstams muti attaisīt. Tā viņš arī necik neieēda. Un nebija lemts viņam dabūt vairāk pēc tam, kad mazais klipens, kas kopā turkas un čegi bija stāvējuši pa nakti sardzē pie Ellas rīklas, pēkšņi iebrāzās pils zālē bļaudami. Burka tevi gaida Matis! Viņš stāv viņpus Ellas rīklas un ārdās un tūlīt grib ar tevi runāt! To pateicis mazais klipens aši paleca sāņus, kas bija prātīgi darīts, jo nākamajā mirklī viņam cieši gar ausīm aizlidoja koka trauks ar matisa biesputru un ietriecās sienā to visu nošļakstīdams. Tu pats to notīrīsi! Lūvis stingri piekodināja, bet Matis viņā neklausījās. Ak tā! Borka grib ar mani runāt! Piķis un zēvēl to prieku viņš dabūs, un pēc tam viņš labu laiku vairs nerunās, ja vispār vēl kādreiz runās. Matis noteica un sakota zobus tā, ka tie nošņirkstēja. Tagad visi laupītāji drūzmēdamies nāca ārā no saviem guļam kambariem, gribētami zināt, kas noticis. Zibens ātrumā aprieca savas biesputras, Matis pavēlēja, jo pēc tam mēs grābsim mežonīgo vērsi aiz ragiem un gāzīsim viņu Elles rīklē. Roņa ģērbās, Tas bija ātri izdarāms, jo virs krakla viņai vajadzēja uzvilkt tikai īsu, jērādas vamzi un vēl garās bikses, un kailām kājām viņa staigāja augām dienām līdz pat sniegam. Nevajadzēja šķiest laiku, zābakus vai ādas apaus uzvelkot, kad, kā jau pašreiz, bija mazliet jāpasteidzas. Ja viss būtu bijis kā parasti, Roņi jau drīz vien būtu skraidījusi pa mežu, bet nekas vairs nebija kā parasti, un nu viņai vajadzēja kāpt uz jumta, lai redzētu, kas tur notiks. Matis mudināja savus laupītājus, un vēl pilnām mutēm viņi visi, arī lūvis un roņi, apņēmīgi kāp augšu pa pils kāpnēm uz jumtu. Tikai plikpauris pērs viens palika sēžam pie biesputra šķīvja, rūkti gremžamies, ka vairs nespēja piedalīties, kad notiek kaut kas uzjautrinošs. Pārāk daudz pakāpienu šajā mājā, viņš murmināja. Pārāk vārgas kājas dažam labam. Šis bija dzīdrs augsts rīts. Pirmie sarkanīgie saules stari apspīdēja dziļos mežus ap Matisa pili. Pāri pils robotajai apmalei Roņi varēja tajos nolūkoties. Tur lejā viņai gribējās būt savā mierīgajā zaļajā pasaulē, nevis te pēles rīklas, kur tagad bija sastājušies Matisa laupītāji un Borkas laupītāji un blenze cits uz citu pāri bezdimenim, kas viņu šķīra. Tad lūk, kāds viņš izskatās, šis nešķīstenis. Raņa nodomāja, ieraudzījusi Borku savu laupītāju priekšā, kā viņš tur stāvēja nekaunīgs un izplastām kājām. Nav jau viņš tik stalti noaudzis un smuks, kā Matis. Tas ir labi, viņa nodomāja. Bet viņš izskatījās spēcīgs, to nevarēja noliegt. Saprotams, viņš bija maza auguma, bet platiem pleciem, stiprs un piedevām vēl sarkanmatains. Sarkanās matu šķipsnes bija izpūrušas uz visām pusēm. Blakus viņam stāvēja kāds tikpat sarkaniem matiem, lai gan likās, ka tam galvā ir uzmaukta gluda vara ķivere. Jā, tur stāvēja birks, un šķita, ka viņš uzjautrinās par gaidāmajiem kumēdiņiem. Viņš paslapus pamāja Roņai, it kā viņi būtu veci draugi. Jā, tā šis sumpurnis laikam iedomājās. Tas ir labi, Matis, ka tu nāc tik maktens steidzīgi, Borka teica. Matišs stumšu skatienu glūnēja zienaidnieku. Es būtu atnācis agrāk, viņš sacīja, bet vispirms man vajadzēja padarīt kādu darbu. A, kas tas par darbu? Pieklājīgi apvaicājās Borka. Agrā gaismiņā es sacerēju kādu dzējoli. Tas saucas žēlabu dziesma par beigtu borkas laupītāju. Iespējams, ka undisē tas būs neliels mierinājums, kad viņa kļūs atraitne. Varbūt Borka bija iedomājies, ka Matis ļausies izrunāties un vairs neķildosies par to Borkas cietoksni, bet tur nu viņš stipri alojās. To viņš manīja un nu kļuva dusmīgs. Labāk padomā, kā nomierināt lūvis, kurai vienādiņi jānoņem ar starp tevi un jāpiepilda tava rīkla. Undis un Lūvis, abas mierināmās, stāvēja katra savā Ellas rīklas pusē, sakrustojušas rokas virs krūtīm un cieši skatījās vienotrai acīs. Tā vien likās, ka viņas labi tiks galā arī bez mierināšanas. Uzklausi mani, Matis! Borka iesāk. Borkas mežā vairs ilgāk nebija dzīves. Kareivi tur čum un muģ kā sūdu mušas, un kaut kur jau man vajadzēja iet ar sievu, bērnu un saviem laupītājiem. Var jau būt, Matis sacīja, bet tā blīkš blākš nolaupīt mājokli nemaz neprasot. Neviens, kas kaut cik prot kauna, tā nedara. Tā ir laupītāja cienīga runa, Borka sacīja. Vai tu patstāvīgi neesi ņēmis, ko gribējis bez jebkādas prasīšanas? Hmm. Matis norūca. Tagad viņš izskatījās, it kā nezinātu, ko atbildēt. Roņa nesaprata, kāpēc. Kas tas bija, ko Matis bija ņēmis bez prasīšanas, tas viņai jādabū zināt. Jā, runājot par šo un vēl ko citu. Matis pēc īsa klusuma brīža atsāka. Būtu uzjautrinoši dzirdēt, kā jūs tikāt iekšā, jā gan, jo tad varētu jūs izlingot ārā pa to pašu ceļu. Nenu izlingosi nekā, Borka sacīja. Kā mēs tikām iekšā? Redziet, mums ir viens puišelis, kas var uzrāpties pa visstāvākajām kalnu sienām ar stipru vīri kā asti aizmugurē. Viņš noglauda birkas sarkano galvu, un tas rām pasmaidīja. Un šis puišelis augšā kārtīgi nostiprināja virvi, lai mēs visi varētu tur uzrāpties, un tad atliek tikai iet taisni pilī iekšā un iekārtot sev piemēroti laupītāju midzeni. Kādu brīdi Matis grieza zobus, kamēr norīja rūkto kamolu. Tad sacīja, cik man zināms, no ziemeļa puses nav nekādas ieejas. Cik tev zināms? Tu necik daudz viss nezini un neatceries, kas ir šai pilī, lai gan esi nodzīvojis te visu savu mūžu. Jo redzi, to laika tā vairāk līdzinājās kungu mājai nekā pašlaik. Kalponiem vajadzēja kādas durvis, pa kurām iet barot cūkas. Tu taču atceries, kur atrodas vecā cūkūts, kad bija mazs. Tur mēs ar tevi ķērām žurkas, līdz tavs tēvs mūs uzgāja un man tā iepļaukāja, ka likās galva noripos. Jā, viņš gan izdarīja daudz laba mans tēvs. Matis priecājās. Visus barkas nešķīsteņus viņš paturēja acīs, kur vien tika tiem klāt. Jā, jā, Borka piekrita. Un tas pļāviens pa ausi man iemācīja, ka visi no Matisa dzimtas ir mani mūžīgie ienaidnieki. Agrāk es diezko neliku vērā, ka mēs piederam pie dažādām dzimtām, tu un es, un arī tu to nezināji. Bet nu, es to zinu, Matis sacīja, un tagad te būs vai nu žēlabu dziesmu par beigtu borkas laupītāju, vai arī tu ar saviem dienderiem atstāsi pili pa to pašu ceļu, pa kuru ienāci. Žēlabu dziesma var iznākt gan vieniem, gan otriem, Borka sacīja. Bet Borkas cietoksnī es nu reiz esmu apmeties uz dzīvi un te palikšu. Kā būs ar palikšanu, to rādīs laiks, Matis atteica, un visi viņa laupītāji satraukti sāka šūmēties. Viņi tūdaļ gribēja ķerties pie saviem stopiem, bet arī Borkas laupītāji bija abruņot, un kautiņš pie ēles rīklas varētu beigties slikti visiem. To ieskatīja abi, gan Matis, gan Borka. Tādēļ tagad viņš šķīrās kārtības labad viens otru vēlreiz nosunījuši. Kad Matīs atgriezās pils zālē, viņš neizskatījās viss pēc diezin kādu uzvarētāju. Un arī viņa laupītāji pēc tādiem neizskatījās. Likpaurs pērs klusu ciešot viņus nolūkoja, tad viltīgi pasmaidīja savu bezzobaino smaidu šito mežonīgo vērsi, viņš sacīja, to, kur jums vajadzēja saķert aiz ragiem un iegāzt elles rīklē, vai tik no tā grāviena nenorībēja visa Matisa pils? Ēd biesputru, ja spēj to sakožļāt un atstāja vēršus manā ziņā, Matis noteica. Ar tiem es tikšu galā, kad būs pienācis laiks. Bet tā kā šim brīžam laiks vēl nelikās pienācis, Roņa steidzās tikt ārā savos plašumos. Nu jau dienas bija īsākas. Pēc dažām stundām norietēs saule, bet līdz tam viņa gribēja būt savā mežā un pie sava ezeriņa. Tas gulēja tur saules mirdzumā un spīdēja kā vissiltākais zelts. Taču Roņa zināja, ka šis zelts ir mānīgs un ūdens augsts, un tomēr viņa žigli nometa drēbes un uz galvas ienir ūdenī. No sākuma viņa kliedza bet vēlāk smējās aiz prieka, un viņa peldēja un nīra, līdz augstums izdzina viņu krastā. Trīcēdam viņa vilka atkal mugurā savāda svāmzi, bet tas nelīdzēja, nu viņai vajadzēja skriet, lai sasildītos. Viņa uzņēma ātrumu un joņoja kā trolis ar kokiem un pāri akmeņiem, līdz vairs nejūta augstumu un viņai sāka kvēlot vaigi. Pēc tam viņa skrēja tāpat vien, lai izjustu, cik viegli ir tā skriet priecīgi iesaugdamās viņa brāzās cauri divām kuplām eglēm, un tur uzskrēja virsū birkam. Tad viņā atkal uzvilnīja dusmas. Nu, jau arī mežā vairs nebūs miera. Uzmanīgāk laupītāja meita! Birks uzsauc. Tik traki, taču tev nav jāsteidzas! Cik man liela steiga par to, tev nav nekādas daļas! Viņa nošņāca un skrēja tik tālāk, bet tad palielināja gaitu. Viņai iešāvās prātā, ka varētu aizlavīties atpakaļ un paskatīties, ko Birks dara viņas mežā. Birks bija notupies pie alas, kur dzīvoja viņas lapsu ģimene. Tas viņu sakaitināja vēl vairāk. Zināms, ka tās bija viņas lapsas. Viņa bija vērojusi tās kopš pavasara, kad tam piedzima mazuļi. Nu, lapsēni bija lieli, tomēr tiem tikās rotaļāties. <laughs> Tie lēkāja un kodījās un plēsās cits ar citu alas priekšā, bet Birks pietupies skatījās. Viņš bija uzgriezis roņai muguru, bet kaut kādā neizprotamā veidā viņš bija jūtis, ka roņa stāv viņam aiz muguras un nepagriezies uzsauca. Ko tu gribi, laupītāji mei? Es gribu, lai tu liec mierā manus lapsēnus un pazūdi no mana meža. Tad viņš piecēlās un pienāca roņai klāt. Tavi lapsēni! Tavs mežs! Lapsēni pieder paši sev, vai saproti? Un tie dzīvo lapsu mežā. Tas ir arī vilku un lāču un aļņu un savvaļas zirgu mešs un upja un peļu klijānu un meža baložu un vanagu un zegužu mešs un gliemežu un zirnekļu un skudru mešs. Es pazīstu visu dzīvi mežā, Roņi sacīja. Tev nav jānāk mani te mācīt. Tad tev būtu jāzina, ka šis ir arī mežonīgo harpiju un pelēko mošķuļu un rumpainīšu un putu troļu mešs. Pastāsti man kaut ko jaunu, Roņi iesaucās. Kaut ko tādu, ko es nezinu. Ja nevar, tad klusē. Turklāt tas ir mans mešs. Un tavs mešs, laupītāja meita. Jā, arī tavs mešs. Un ja tu gribi paturēt to tikai sev, tad tu esi dumjāka nekā es domāju, kad tevi pirmoreiz ieraudzīju. Viņš nikni skatījās uz Roņu, un viņa gaiši zilās acis satums aiz nepatikas. Birkam nepatika Roņa, to varēja manīt, un ar to viņa bija mierā, lai viņš domā, ko grib. Tagad Roņa gribēja uz mājām, lai nebūtu viņš vairs jāredz. Es labprāt dalu mežu ar lapsām un upiem un zirnekļiem, bet ne ar tevi. To pateikusi viņa devās prom. Tad Roņa ieraudzīja pāri mežu ceļamies mīklu. Lielaina un pelēka tā cēlās augšup no zemes un vijās starp kokiem. Vienā acu mirklī pazuda saule un nebija vairs zeltainā mirdzuma. Nu vairs nevarēja saskatīt ne taku, ne akmeni, bet tas viņu nebiedēja. Gan jau viņa tiks līdz Matisa pilieri caur visbiezāko mīglu, gan jau viņa būs mājās, iekams Luvīze dziedās vilka dziesmu. Bet kā būs ar birku? Morkas mežā viņš varbūt zināja atrast visas stīgas un takas, bet šeit, Matisa mežā, diez vai viņš jutās kā mājās. Nu tad viņam jāpaliek vien pie lapsām, Roņa nodomāja, līdz uzausīs jauna diena bez mīklas. Te no miglas atskanēja viņa balss. Ronja! Nu, rekā! Nu, pirks zināja arī, kā viņu sauc. Nu, viņa vairs nebija tikai laupītāja meita. Un viņš iesaucās no jauna. Ronja! Ko tu gribi? Viņa kliedza pretīm, bet viņš jau bija panācis Roņu. Šī migla man drusku biedē, viņš sacīja. Ak tā! Vai tu baidies, ka neatradīsi ceļu uz savu zagļu mīdzeni? Tad tu varēsi dalīt alu ar lapsām, jo taču tā patīk visā dalīties. Birks smējās. <laughs> esi, tu esi cietāk par kramu laupītāju meitu. Bet ceļu uz Matisa pili tu atradīsi labāk par mani. Vai tu ļausi man turēties pie tava vamža strēmeles, līdz būsim tikuši ārā no meža? Ne, nu turēsies nekā, Roņa noteica, bet atraisīja savādas siksni to pašu, kas Birku jau reiz bija izglābusi, un pasniedz siksnas vienu galu. Še, bet turies no manis virves atstatumā, to es tev iesaku. Kā vēlies, niknā laupītāja meita. Birks piekrita, un viņi sāka savu gājienu. Ap viņiem cieši kļāvās migla, viņi gāja klusēdami, vīras atstatumā, kādu roņa bija noteikusi. Pašlaik tikai nedrīkstēja noiet no takas. Viskļumīgākais solis varēja maldīgi ievest miglā, to roņa zināja bet baiļu viņa nejuta. Viņas rokas un kājas juta ceļu. Akmeņi, koki un krumbi viņas ceļzīmes. Iešana vedās lēnām, bet gan jau viņa būs mājās, iekams Luvijas dziedās vilka dziesmu. Baidīties viņai nevajadzēja. Tik neparastu gājienu viņa gan vēl nebija piedzīvojusi. Bija tā, it kā visa meža dzīvība būtu apklususi un izmirusi un tas viesa viņā savādu noskaņojumu. Vai tas bija viņas mešs? Tas, kuru viņa pazina un mīlēja? Kāpēc tas tagad bija tik kluss un šausmīgs? Un kas tur miglā slēpās? Kaut kas tur bija. Kaut kas nepazīstams un bīstams. Viņa tikai nezināja, kas. Un tas viņu biedēja. Drīz es būšu mājās, viņa domāja sev mierinot. Drīz es gulēšu savā gultā un klausīšos, kā lūvisa dzied vilka dziesmu. Bet tas nelīdzēja. Bailes pieaugu viņa izbijās tik ļoti kā nekad savā mūžā. Viņa sauca birku, bet iznāca tikai vārks sauciens, tas skanēja tik šausmīgi, ka sabiedēja viņu vēl vairāk. Es sajukšu prātā, viņa domāja, un ar mani būs beigas. Tad, dziļi no miglas, atskanēja dažas liegas, burvīgi aicinošas skaņas. Tā bija dziesma, visbrīnišķīgākā dziesma. Nekad vēl viņa nebija dzirdējusi neko līdzīgu. Ai, cik skaista tā bija! Kā ar savu burvīgumu tā piepildīja viņas mežu, un tā aiztrauca visas bailes, tā viņu mierināja. Viņa nekustīgi stāvēja, ļaudama sevi mierināt cik tas bija skaisti. Un kā šī dziesma vilināja un aicināja. Jā. Viņa jūta, ka tie, kas dziedāja, gribēja, lai viņa atstāja taku un seko vilinošām skaņām miglā. Dziesma pieņēmās spēkā. Tā lika ietrīsieties Roņas sirdī un piepieši viņa aizmirsa vilka dziesmu, kas viņu gaidīja mājās. Viņa aizmirsa visu, Tagad viņa gribēja tikai nokļūt pie tiem, kas miglā viņu sauca. Jā, es nāku! Viņa atsaucās un paspēra dažus soļus nost no takas. Bet tad ādas siksne parāvās tik spēcīgi, ka viņa nokrita pie zemes. Kur tu ej? Birks sauca. Ja tu ļausi pazemes balsīm sevi pievilināt, tad tu būsi pazudusi. To tu zini! Pazemes balsis? Par tām viņa bija dzirdējusi, Viņa zināja, ka vienīgi miglas laikā tās mēdza pacelties no saviem tumšajiem dziļumiem augšā mežā. Nekad viņa nebija satikusi kādu no tiem ļaudīm, bet tagad viņa tik un tā gribēja tiem sekot, kur vien tie gāja. Roņa vēlējās dzīvot kopā ar viņu dziesmu. Kaut arī viņai nāktos visu savu mūžu pavadīt zem zemes. Jā, es nāku! Viņa no jauna iesaucās un gribēja iet, bet te birgas bija klāt un turēja viņu ciet. Laid mani vaļā! Viņa kliedz un mežonīgi sitās rokām, bet viņš turēja roņu ciet. Nedari sevi nelaimīgu, viņš sacīja, bet ciesmu dēļ viņa birku nedzirdēja. Pašlaik dziesma skanēja tik spēcīgi, ka ar šau šalkoņu piepildīja visu mežu un viņu pašu ar ilgām, kurām nebija iespējams pretoties. Jā, es nāku! Viņa no jauna iesaucās un kāvās ar birku, lai tiktu vaļā. Viņa plēsa un rāva, kliedza un raudāja un stipri priekod viņam vaigā, bet viņš turēja roņu ciet. Ilgi viņš turēja roņu ciet. Un piepeši migla izklīda tikpat ātri, kā bija parādījusies. To pašu brīdi apklusa arī dziesma. Roņa paskatījās visapkārt. Bija tā, it kā viņa nu pat būtu pamodusies no miega. Viņa ieraudzīja taku, kas ved uz mājām, un sarkano sauli, kas grimēs koku galotnēm un vēl birku. Viņš stāvēja gluži blakus Roņai. Virves atstatumā es sacīju! Roņa viņam atgādināja. Pēc tam ieraudzījusi, viņa asiņaino vaigu Roņa iejautājās. Bet tev lapsīja ko dusi? Birks neatbildēja. Saritinājis ādas siksni, nu viņš pasniedz to Roņai. Paldies tev! Tagad es atradīšu ceļu uz mājām uz Borkas cietoksni. No matu apakšas roņa paskatījās uz viņu. Pēkšņi nācās ļoti grūti tā pa īstam just nepatiku pret birku. Roņa nesaprata, kādēļ. Pazūti kā divi deviņi! Viņa draudzīgi sacīja un aizskrēja.